вся ця каша мені не до смаку, пате Лоу. Зовсім не до смаку. Про яку ви кашу говорите, Брус? Розсерджений британський лев тільки відмахнувся і подався до свого барлогу. Патлоу теж пішов за ним, і звідти почулося, про яку, що її заварив нам наш зубатий господар. Нічого він не заварив, Мілтоне ставлю 10 проти двох. Я йому вірю. А я ні. Булат неспокійно блимнув на японців, але Хоцудай удавав, що нічого не сталося. Наріто сидів опліч із ним, і тепер Булат ніяк не міг позбутися враження, що коли й не все, то подай дещо він по-англійському розуміє. Жак Антуан із Туром Балоном одяглися і вийшли на двір. І я з вами. гукнула їм Кет. Невдовзі за вікном почулись постріли. Француз і норвежець випробовували пістолет. Крім Булата, в кімнаті лишилися тільки японці та філ марш. Ви таке їм сказали? Хоцудай дивився кудись у бік. І не думав, а що? З надвору знову почулася стрілянина. Це вже нагадувало хлопчачу гру. Хоцудай аж тепер глянув на Булата. А мені здалось, на це ті молоді джентльмени. А втім, це не має значення. Нас то видали їм пістолет. Їм дав його містер начальник. Почувши це, філмарш рипнув ліжком і Хоцудай обернувся в його бік. Професоре, господар цього дому мене питав, насцо поперемістали ліска. Філмарш не відповів. Булат вирішив сказати за нього. Попросіть пробачення в нашого господаря від імені всіх нас. Але місіс Кетрін Уілсон жінка. Війшли норвежець і француз. Хоцудай переклав господареві слова Булата, і той кілька разів згідливо кивнув. Інцидент було вичерпано. Жак Антуан весело заявив з десяти пострілів жодного попадання. В отакенну мішень кроків з десяти. Він розвів руки більш як на пів метра. Коли повходили всі, Булат підвівся з за столу з цієї штуки хто-небудь коли стріляв? Очі журналістів нічого не промовляли. Булат поволі заглядав у кожну пару очей. І його аж тепер охопило роздратування, що стільки набоїв згайновано намарне. Кету Ілсон чогось чекала від нього. Булат це знав, навіть не дивлячись на неї. Причиною міг бути тільки пістолет марш непогано стріляє, сказала вона. Над цим теж варто було замислитись. Булат підійшов до американця і поклав зброю біля його руки, що лежала поверх ковдри. Філмарш тільки ворухнув пальцями і нічого не сказав. Булатові здалося, що Кет Уілсон хотіла саме цього. Але він погано себе почуває, сказала вона доведеться йти на полювання без нього. З лордової каюти озвався Джон Сміт. Ті троє й досі сиділи разом. Це ми вирішили ще тоді. Вам доведеться взяти командування на себе. Булата образили його слова, та він спробував опанувати собою. Виходило так, ніби він маніжиться і хоче, щоб його попросили ще раз. Я не вмію стріляти, сказав уже спокійно Булат, хоч голос його здригнувся від образи. Це було і справді так. У перший і востаннє він тримав пістолет у студентські роки. Тоді інструктор сказав, що в нього дар Божий. Усі десять куль поклав у мішень. Найгірша влучила в цімку. Але коли то було? Як ви собі уявляєте це полювання?